الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <coughs> bugun men sizlarga mo'minun surasini dastlabida alloh subhanahu va taolo firdavs jannatini sohiblari ya'ni u firdavsiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytgan edilarki alloh subhanahu va taolodan so'raydigan bo'lsanglar firdavsni so'ranglar degan edi bu jannatlarda eng oliysi va arsh ostidadir bu rahmon rahmonni eng chiroyli yaratgan jannatlardan jannati bu firdavs bo'ladi barcha payg'ambarlar sayyidlar, shuhadolar shahidlar mana shu firdavsda bo'ladi ya'ni firdavs bu jannatning eng yuksak darajasi hisoblanadi mana shu firdavsni egalari kim ekanligi haqida alloh subhanava taolo mo'minun surasini dastlabida alloh taolo ularni sifatini aytib o'tadi alloh taolo aytadiki "Qad aflahal dar darhaqiqat mo'minlar najot topdilar darhaqiqat mo'minlar najot topdilar u mo'minlarni sifatlari nima edi allazina ularni birinchi sifati hum fi solatihim xoshiun ular namozlarida xushu qilardi ular deydi ya'ni ularni birinchi sifati namozlarda xushu qiladi birinchi sifati va ikkinchi sifati bir qator o'qib beraman keyin sharhlab chiqib beraman inshaalloh ikkinchi sifati vallazinahum anil lag'vi mu'ridun ular lag'v ishlardan behuda na dinga na dunyoga foydasi bo'lmagan behuda ishlardan behuda gap so'zlardan ular nima bo'ladi yiroq bo'ladi ular undan yuz o'girgan bo'ladi ular vallazina hum lizzakati fa'ilun va ular yana shunday zotlarki ular zakotni beradi ular nisob ketadigan bo'lsa zakot beradilar vallazina hum li furujihim hafizun ularni yana navbatdagi sifati ular o'zlarini avratlarini zinodan saqlaydilar illo ular o'zlarini ayollaridan va qo'l ostidagi cho'rilaridan saqlamaydilarki ya'ni unga ma'lumot yo'qdir endi bundan u yog'ini kimda kim talab qiladigan bo'lsa xohlaydigan bo'lsa undan boshqa ya'ni ayoli bilan cho'risidan boshqalar bilan zino qiladigan bo'lsa yoki ular bilan shunday zino yo'llari bilan gaplashsa yoki ularga qarasa bu nima bo'ladi bular haddan oshganlar hisoblanadi va ularni yana navbatdagi sifati ular omonatlarga rioya qiladilar omonatlarga xiyonat qilmaydilar va bergan ahdlariga vafo qiladilar va ular yana oxirgi sifati vallazinahum ala salovatihim yuhafizun ular namozlarini muhofaza qilib vaqtida o'qiydilar ya'ni vaqtida va hamda chiroylik har bir ibodatini o'zini o'rniga chiroyli qo'yib ya'ni nimasini sajda rukularini arkonlarini ahkomlarini hammasini chiroyli ado qiladi Ulaika humul varisun, ana o'shalar merosxo'rdirlar. Allazina yarisunal firdawsa ular Firdavs jannatiga merosxo'rdirlar. Hum fiha xolidun, ular ana shu Firdavsda mangu qolajaklar dedi Alloh taolo. Demak, Firdavsni ular egalari bo'ldi va ular ana shu manga qoladi Alloh taolo aytdi. Xo'p, mana shu sifatlarga endi ozgina ozginadan bir imolash chiqamiz. Birinchisi birinchisi nima dedi? U Firdavs ahlining sifati birinchisi allazina hum fi solatihim xoshi'un. Ular namozlarida xushu qilguchidirlar dedi. Ya'ni salaflar namoz o'qiyotgan vaqtda dedi, ya'ni bu hozirda siz bilan bizda ham shu yo'qolib borayotgan narsa bu birodarlar. bu hadislar bor ekan oxirgi zamonga kelib shu hushi ko'tarilishligi ya'ni shu narsani ya'ni o'zimizni bir birimizga eslatib yurishligimiz kerakki namozda hushu bu eng muhim narsa bu narsa chunki namozda biz robbil alamin bilan bog'lanamiz robbil alamin bilan bog'lanamizki namozda hushu bo'lmaydigan bo'lsa ya'ni alloh taolo u namozni otadigan bo'lsa olloh saqlasin shundan o'zi eng birinchi balo shundan boshlanar ekan o'zi eng abzal amal bu namoz bilasizlar ya'ni ahamiyatda iymondan keyingi darajada jihod turadi farzand bo'lganda deb aytdik namozdan yuksak darajaga chiqadi dedik ahamiyatidan ya'ni afzaliyatidan emas ya'ni jihod muhimroq bo'ladi namozdan ko'ra lekin ajrida ya'ni uni islomdagi martabasida undan baland darajaga chiqa olmaydi faqat muhimligida undan baland darajaga chiqadi tushunarli namoz bari namoz turadi u chunki jihodiy odam nima bo'ladi jihodiy odam fosiq bo'ladi jihod qilmayotgan odamlar hozir dunyoda jihod qilmayotganlar hukmi nima desa jihod qilmaslik modomiki inkor etmaslik u fosiq hisoblanadi u fosiq lekin namoz o'qimagan odam nima hisoblanadi dedik namozni inkor etgan odam kofir bo'ladi ya'ni namoz bilan jihodni farqi bor demoqchiman namoz bu dinni kamolatlaridan emas dinni bu asliyatlaridan bir amallar bo'ladi u dinni kamolatidan bo'ladi u bo'lsa diningiz komil bo'ladi u bo'lmasa diningiz bor lekin nuqsonli bo'ladi lekin bir amallar bo'ladi u yo'q bo'lsa diningiz ham yo'q bo'ladi masalan masalan jihod ham jihodni inkor etmay qilsa u din komil bo'ladi odamniki lekin jihod qilmasa u fosiq bo'ladi lekin u abadiy jahannamiy degani emas u u fosiq bo'ladi lekin namozni o'qimagan ham kofir bo'ladi degani u chunki dinni aslidan u kamolotidan emas shuning uchun bu namoz bu muhim narsa bu bizni shu jihod yo'llarida mustahkam turishligimizga hali ko'p shu fitnalardan bosib o'tishligimizga bu namoz bizga sababchi bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam qachoniki siqilsa darhol yugurib olib siqib unga bunga bormaslikanda ikki rakat namoz o'qirdi ekan chiroyli xushu bilan ikki rakat namozni ado qilar ekanlar ya'ni bu ham sunnat boshiga bir musibat kelsa nima qilar ekan ikki rakat namoz o'qir ekan alloh taologa chiroyli namoz o'qir ekan shu namozlarida birinchi buyruq nima bo'ldi ya yuhal muzammil, ey ko'rpaga o'ranib olgan zot Shuna bu muhammad al maqdisi chiroyli sharhlagan mana vahiy tushgandan keyin kelib turib payg'ambar alayhisalomni ustiga o'rab oldi o'rab yotib olganda soqat aytganda nima degan oyat tushdi ya yuhal muzzammil ey ko'rpaga o'ranib olgan zot qum turing o'rningizdan turing o'rningizdan dedi ya'ni shu yerda deydi alloh subhanahu va taolo turishlikka buyurdi ya'ni hozir yotishlik vaqti emasga buyurdi va ibodat vaqti ekanligi buyurdi ya'ni kechasi bilan ibodatga buyurdiki siz kechasi bilan ibodat qiling dedi tunda deydi oyatni ma'nosi tunda deydi sizga ibodat qilishlikka rosa katta imkoniyat bor deydi alloh taolo tunda ya'ni Alloh bilan bog'lanishlikka juda ohistalik bo'ladi dedi. Ya'ni sakinat bo'ladiki, jimlik bo'ladiki, kishi bilinki Alloh subhanahu va taolo bilan xilvatda yaqinlashganda yaqinlasha olmaydi. Ana shuncha salaf solihlar aksari xilvatni o'zlariga lozim tutishgan, ayniqsa kechasi. Ya'ni kechasida siz mana odamlar bilan turganda o'qib bu yerlarda unaqa xushu qilib o'qimaysiz namoz. O'zingiz alohida bir hamma sukunat bosgan vaqtda shunday Alloh taologa xushu bilan namoz o'qing. Xushu nima degani o'zi? Qo'rquv degani. qo'rqib kimni huzurida turganligingizni his qilib namoz o'qib sajdalarda yig'lab alloh taolodan so'rasangiz albatta alloh subhanaa taolo sizga yordam beradi inshaalloh ana shu namozlar bilan o'qigan boshida payg'ambar alayhisalom kechalari bilan ibodat qilib shuni ibodat qilib turib keyin bu ishlarni davom ettira olgan deyapti shuni sharhida abu muhammad al maqdisiy aytadiki kishi demak ibodat qilmasa deydi u o'ylamaslikki men ibodat qilmasdan shunday turib beraman bu yo'lda desa yolg'onchi bo'ladi u deydida turib berolmaydi deydi payg'ambarlar ham shu ibodat bilan turgan deydi demak birinchisi bu namozni xushu bilan o'qiylik e, ba'zida ko'ryapmizki o'zimizni ham ko'ryapmiz tez ketib qolyapmizda bora bora bora bizga ham nima qolyapti shu pashta tartib bo'lib ketyaptida tez tez tez tez o'qib yuboryapmiz e, bir tezroq chiqing peshinda deb qo'yamizda tushuntirgan bo'lsakda buni birodar tez namoz o'qib chiqing deymiz o'zi demasa ham tez o'qiyapmiz o'ziyu tez deyishni ham hojati yo'q hozir shuna tez bo'lib ketdi o'zi hamma narsa birinchisi demak namozda xushu bo'ladi demak xushu bilan o'qiylik hammamiz namozimizni bir qotog'idek tashqaridan e'tibor beraylik qanaqa o'qiyapmiz namozni nimalarni hisob kitob qilyapmiz kalalarda bizda xushular subhanalloh hali bir olimni oldiga kelib pulimni qayerga qo'yganimni topolmayapman degan ekan <laughs> namozda shayton eslatadi senga degan ekanda namozda haqiqatdan namozni shayton eslatgan ekan namozda hamma narsani olib berar ekan endi ularni ikkinchi sifati ular lag'v ishlardan yuz o'giradi deyapti bu ham ayniki mujohidga rosa kerakli narsa lag'v ishlardan yuz o'giradi ya'ni na dinga va dunyoga foydasi bo'lmagan ko'chadagi xatti harakatlardan bekorchi yurishlardan yuz o'girishlik kerak bekorchi gap so'zlardan yuz o'girishlik kerak ya'ni yig'ib olib turib masalan bitta mavzuda qayta qayta qayta gaplashaverish kerak emasda kishi yig'ilishimizdan bir foyda bo'lishi kerak la fi najva sizlarni ko'p yig'ilishinglarda yaxshilik yo'q dedi alloh taolo illo yaxshilikka buyursanglar sadaqaga buyursanglar insonlar orasini islohga buyursanglar unda yaxshilik bor dedi lekin ko'p yig'ilishinglarda yaxshilik yo'q deyapti alloh taolo ko'p pichirlab gaplashinglarda yaxshilik yo'q degan oyatlar ham bor ya'ni mana ko'p yig'ilib qolamiz ayniqsa o'zbek yig'ilib qolganda o'l degani bittasini siqqa solib shashlik go'shtini yeb qo'llar mana shu yerlardan oqib chiqib ketamizda to'g'rimi yeb yeb chiqib ketamiz to'g'risida u u unga o'tirsiz uni ham oladi bunga o'tirsiz buni ham hamma musulmonlar bir birimizni shunaqa bo'lib nima shuning uchun birodarlar yig'ilsak olloh uchun yig'ilaylik xolis olloh uchun yig'ilaylik yig'ilsa bo'lmasa olloh uchun sochilaylik turishimiz ko'ringda bir yig'ilayotgan yeringizda olloh zikr qilinsa ollohni nomlari zikr qilinib oyat hadisdan gapirsa o'tiring bo'lmasa turib chiqib keting u yerdan turmang ya'ni lag'v ishlardan demak yuz o'girishlik kerak shuni sharhida abduvalo qor aka Alloh subhanahu taolo najot bersin. Bu kishi aytadiki, mana mana shu oyatni Alloh taolo bog'layaptiki deydi, birinchi oyatga deydi, ya'ni lag'vdan yuz o'girsagina kishi keyin xushur qila oladi deydi. Lag'uvdan yuz o'gira olmasa inson xushur qila olmaydi deydi. Masalan, ko'pchilikka kompyuter lag'v o'qigan, Yig'ilatami? ko'rganlik filmni yana qayta qayta ko'raveradi, o'tirgan bitta kompyuter nima yangilik bor ekan deb o'tirib oldi, hamma kompyuterni kavlaveradi yana. Bitta qayta qayta lag'v bu narsa. yoki ba'zilarni ko'ryapsizki shunday lag'u ishlarni ko'rasizda behud behuda narsalar bilan mashg'ul bo'layotganligini ko'rasiz nashidalarda hatto aytyapti ulamolar ko'p nashida eshitgan lag'u deyapti hatto nashidani ko'p eshitsa qur'ondan chalg'itsa sizni ibodatdan chalg'itsa shu masalan ba'zilar ko'rasiz xuddi qo'shiq o'rniga o'tib ketganda nashida faqat nashida eshitib yuradida qachon quloqda ham nashida uyda ham nashida faqat nashida nashida undan ko'ra qur'onni qo'ysa foydamidi ajrimidi ajri bor undan ko'ra qur'on eshitgani foydaliroqdi undan ko'ra ya'ni shuning uchun bu ham mana shu lag'v bo'ladi shu lag'vdan yuz o'girsa keyin uni xushu bo'ladi deyapti endi haqiqatda ko'p narsamizda lag'v bo'lib qolgan illo bilingki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi Allohdan zikrdan boshqa hamma narsa ma'un dedi hamma narsa lag'u dedi Alloh zikrdan boshqa illo dunyoviy uchta masalada lag'u yo'q qaysi qaysi uchta narsada lag'u yo'q alaykum assalom uchta narsada lag'u yo'q dunyoviy ishlarda nima nima uchta nishonni orasida nishonni nishon doirasida yugurish ya'ni bu qiyos qiladigan bo'lsangiz u hamma treninglar kirib ketadi hamma mashg'ulotlar kirib ketadi bolalar masalan yig'iling demak imkoniyat bo'lsa podval kabeletsimi bir narsa bekor turmay yer tagidan bir misholab qo'ying qo'ying ah, esa demak nima yo'q ekan lag'v yo'q ekan yetti soat sakkiz soat trenovka qiling ibodat ekan bu narsa lag'v yo'q ba'zilar aytadi bekor nima ekan uni yetkazasiz avtomat turgan unday emas trenovkada lag'v yo'q ekan o'rganing o'qitiladi o'rganing latta bo'lib qolmang ertaga jang yakkama yakka hozir hamma talab qilyapti уже mujohid jihod sog'ingan mujohidlar to'yib ketdi ichidiki jangdan qachongacha yuramiz havo otib deyapti yuzma yuz kelib qolyapti kelib qoladi kunlar ham inshaalloh shunda u rukopashnik bo'lani boshlanadi yaqindan o'n metr yigirma metrdan otishni boshlaganingizda tasir tasir otib o'tgan yoningizga kelar kelganda siz haligi tilingizni вообще gap bermaysiz u paytda keyin lata bo'lib o'tirmangda siz ushlab ketmasinda ularni ham yomon sindirib yubormasinda ya'ni sizlar shunga тренировка qilishimiz kerak shunga tayyorlanishimiz kerak alloh taolo aytadiki tayyorgarlik ko'ringlar degan ya'ni hamma tayyorgarlik turini ko'rishga buyurganga imkoniyatinglar borchi tayyorgarlik ko'ringlar degan deyapti alloh taolo buni ichiga hamma narsa kirib ketadi otish ham kurash ham boshqasi ham payg'ambar alayhisalom bares bo'lganlar bilasizlarmi payg'ambar alayhisalom makkada eng robia degan eng kuchli bitta kurashchini yengigan ekan otgan otganda ishonmagan ishonmagan yo qanday meni yengi deb turib haligi tasodif bo'ldi yana chiqqanda yana uch marta otganda oxiri turib olgan haligi katta avtoritetli odam bo'lganda makkada iltimos degan aytmagin hech kimga degan endi o'sha paytda eminenkovsini pachang chiqarib qo'yganda payg'ambar alayhissalom unaqa bo'lmagan zaif odam bo'lmagan bu kishi o'zi bu kishi kurashchi bo'lganlar ali roziyallohu anhu kurashchi bo'lgan qanchasini umar roziyallohu anhu kurashchi bo'lgan bu holid valid kurashchi bo'lgan holid valid bilan umar roziyallohu anhu tushgan holid ibn valid yutardi ekan holid valid ham kurashchi bo'lgan ya'ni bular ham nima bo'lgan hammasi bular merganlikni o'rgangan bular kurashni o'rgangan ya'ni bo'sh lata odamlar bo'lgan emasda bu zot odamlar bo'lgan emas shuning uchun ya'ni bu bu mana shunaqa narsalar bilan shug'ullanaylik ko'ring bitta odam biladigan odam bilan borasizmi ya'ni siz uyalmay borib so'rang so'rab so'rang birodardan bitta bo'lsa undan ko'ra undan borib bitta g'iybat qilib olmasa uni buni undan ko'ra bitta o'qitini o'rganib oling barasin bitta kurashni o'qitini o'rganing bitta qo'l qarishni o'rganib oling o'rganing bu narsa sizga ibodat inshaalloh shu narsa demak aytdikki bu narsalar albatta kerak bo'ladi bu narsada lag'u yo'q ekan behudalik yo'q ekan qancha bunda o'rgansangiz bu temada gaplashsangiz bo'laverar ekan ikkinchisi qasimda ayolingiz bilan nimada mulaaba bin nisa ya'ni ayoli bilan kishi o'ynashishligida hazil huzul qilishligida nima yo'q deyapti lag'vi yo'q deyapti Demak, ayollarda ham zeriktirmanglar <laughs> hozir imkoniyat beribdi alloh taolo bo'pti ofiyat beribdi nima deyaptiki, bo'pti uyda o'tirib turinglar deyaptiku endi uyda o'tirib turinglar ekanda endi bilalar shu dars qilasizlarmi do'st kelasizlarmi uyga ya'ni bilalar shu uyda dars qilinglar ya'ni ayol kishi bilan demak o'ynashlikda hazil huzul qilishlikda demak lag'i yo'q ekan tashqarida uni bunda g'iybat qilib yurgandan ko'ra demak uyda o'tirganingiz yaxshi oilangiz bilan oilangiz bilan o'tirib hazil hazil qilib darsni ham birga qilib oilangiz o'qiydi farzandingiz o'qiydi bu ham bir nima ekan bir ne'mat ekan inshaalloh ko'ramiz eskilar aytib qo'yadi ikki uch oy tashkillarga borganda o'zi sog'inib qoladi uydagilar o'zi to'g'rimi hamma yana nima qilamizda undasida nima yo'q uchinchisi nima dedi eslaysizlarmi shu ikkitasi otini otini ham o'sha ham keladi ot bilan shug'ullanish ham otga qarash ham emas lag'omas deb hisoblanadi otga qarash ham otni parvarishlash ham ho'p navbatdagisi ular zakotlarni beruvchilardir dedi navbatdagi sifat ular zakotlarni beradi ho'p shu yana alloh subhanava taolodan biz so'rashimiz kerakki olloh buyurgan hamma farzni bu dunyoda qilib o'tkazishlikni ollohdan so'rash kerak birodarlar ollohdan so'rangki mana mana shu yerda haj qilmagan birodarlar bor to'g'rimi zakot bermagan ollohdan uni ham so'rang ya'ni masalan hamma ibodatni turib jihod qilmagan odam nuqson bo'lib qolyaptimi baribir noqis u uni qilmagan odamga to'g'ri uzri bor unda malomati yo'q to'g'ri puli yo'q bo'lsa jihod nima haj qilolmaganiga yoki puli yo'q bo'lsa zakot berolmaganiga lekin baribir nuqsoni bor bo'ladida tushunyapsizmi? barobar bo'lmaydi bergan bilan bermagan barobar emas sahobalar yig'lab keldiyu riyozi solihin kitobida keladi yo rasululloh ahli dusurlar ya'ni boyvachchalar bizni o'zib ketdi dediyu qanday deganda aytdiki ular deydi mana namoz o'qiydi biz ham namoz o'qiymiz biz qiyin ishni qiladiyu yana bizni qilmagan ishni ham qiladida ular deyapti nima ish deganda masalan dedi zakot beradi ular deyapti ular zakot beradi biz bera olmaymiz ular haj qiladi biz haj qila olmaymiz ular Alloh deyli jihodga million million dollarlar berib qo'yadi kerak bo'lsa nima biz bera olmaymiz deyapti-da. ya'ni shunaqa deb ularda aytdi aytganda payg'ambar vasallam aytdi, men sizlarga bir amal o'rgatamanki dedi uni qilsanglar hech hargiz sizlardan ular olmaydi dedi u boylar hamda u boyvachchalar ya'ni musulmon boylar illo sizlar qiyin ish qilsa sizlarni o'zib ketadi dedi nima deganda namozdan keyingi shu 33 ta subhanalloh 33 ta alhamdulillah allohu akbar 33 marta aytishlikni aytdi shuni qilsanglar hech kim sizlarni olmaydi. illo kim shuni qilsa u ham sizlardan teng bo'lib qoladi degani bir muncha vaqt o'tgandan keyin yana yig'lab kelishlar ekan kambag'allar yo rasululloh boyvachchalar bu hadisda qolibdi deyapti <laughs> ular ham qilyapti dedi yana ular o'zib ketdi ko'ryapsizmi ya'ni bu hadisdan keyin shunda payg'ambar alayhisalom aytdilarki ularga olloh fazl bergan bo'lsa men nima qilay dedi oyatda ba'zi yerlarda boylikni fazl deb atagan alloh taolo alloh taolo bu mol dunyoni ham fazl fazl deb aytgan alloh taoloni fazliki o'zi xohlaganiga beradi deb aytgan alloh taolo bu ham ollohni fazli ekanda o'shuning uchun ya'ni bu ya'ni faqat so'rangki fitna bo'lib qolmaydigan moli dunyoni so'rang ey olloh menga fitna bo'ladigan mol dunyo bermagin deb alloh subhanava taolodan so'rashlik kerak Ya'ni ana shu alloh taolodan imkoniyat so'rangki ollohni yo'lida bizga ham olloh bersinki o'ylamaganlarimizni alloh va taolo biza nima qilaylik ollohni yo'liga beraylik berishlikni orzu qilaylik alloh va taolo bizga berishdan nasib qilsin alloh va taolo demak bu yerda ham demak ular sifati demak zakot beradi ular deyapti zakot beradi lekin shu o'rinda yana bir qiziq nima statistika tar islom tarixida abdurahmon ibn af roziyallohu anhu zakot berolmay o'tib ketgan ekan shu kishi qarang shu darajada milliarder odam bo'lgan hatto aytadiki o'zi men biror bir toshni ko'tarmadim tagidan illo tillo chiqardi deydida yo tillo yo kumush chiqardi toshni ko'tarsam tilla chiqardi deydi shunaqa boy odam bo'lgan odamlar deydi yuzlagan odamlar nimadagi ishlashgan ekan tillalarni bo'layotganda xotin bola chaqalariga bo'lish kerakku o'zidan keyin meros boltalar bilan chopadi odamlar charchab ketib keyingi odam keyingi odam navbatlashib navbatlashib chopishgan ekan shunaqa katta keyin shu odam ya'ni bilasizlarki bitta sharti bor qanchada beriladi zakot bir yilda nisobga yetishi kerak to'g'rimi bir yil nisobga yetishi kerak nisobga yetgandan keyin keyin beriladi to'g'rimi nisobga yetgandan keyin u kishiniki shu nisob ketmagan ekanda qarang u degani bir yil ushlab turmagan tushgan tushgan olloh yo'liga beravergan beravergan beravergan beravergan hatto bir yil yetmagan shuncha zakot farz bo'lmay ketgan ekan u kishiga qarang alloh u kishidan rozi bo'lsin والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ularni navbatdagi sifati endi bu firdavs ahlini endi farzlarini o'zlarini avratlarini ular zinodan hifz himoya etadilar zinodan nima qiladilar himoya etadilar illa magaram ala azvajihim o'zlarining ayollaridan aw ma malakat aymanuhum qo'l ostidagi cho'rilaridan ular nima qilishmaydi saqlashmaydi deyapti o'z yo'q nimadan saqlanadi bu ikkalasini saqlanmaydi deganda shu yerda endi bir burmandolarda hozirgi paytinglar bir misrli yaramas bitta murjid bo'lgani bu oyat burganini qarang oyat alloh taolo aytyaptiki deydi ayollar ayollariga qo'shilish va qo'l ostidagilarga deb kelgan u yerda qo'l ostidagilarga ma'lumot emas desa mana ayollar deyapti va qo'l ostidagilar dedimi demak degan qo'l ostidagi erkak va ayolni farqi yo'q deb aytgan ekan ba'zilar shunaqa o'zicha aqlan shunaqa qilib luttuvozlikka yo'l topib olgan ekan qani kofirlarni qilsa bo'lar deb yaramaslar oyatni burayotganini qarang yo bu oyatda unaqa nazar tutilmagan qo'l ostida degandan murod kimlar nazar tutilgan cho'rilar nazar tutilgan cho'rilar ayol o'zini ya'ni nikohiga olgan ayollari va qo'l ostidagi cho'rilari bilan demak erkak kishi qo'shilsa bo'laveradi nima unga malomat yo'q ho'p shu o'rinda endi endi islomdagi hukmi nimada ham bilasizlarki jumhur ulamolar nima deydi oyatga binoan to'rtta ayolni oshini olishlik harom deb aytadi jumhur lekin bunda xilof bor ekan o'zi asl ixtilof bor ba'zi bir nimalarga ko'ra to'rttadan oshsa degan qavullar ham bor ekan o'zi unaqa hujjatlar ham bor ekan chunki alloh taolo cheklab qo'ymagan, ikkita uchta to'rttaga uylaninglar deganda bo'ldi u yog'iga o'tmanglar demaganda to'rtta to'xtatib qo'ygan Yo'q, besh olti deb ketadiganlar ham bor ekan unga ham hujjatlar bor ekan o'zi lekin rojiha kuchli qovul to'rttadan oshig'i mumkin emas to'rtta ayoldan u yog'i mumkin emas lekin cho'rilab bo'laveradi har qancha bo'lsa bo'laveradi cho'rilab o'nta o'n beshta bo'laveradi ketaveradi u cho'ri shundan cho'rini hukmida shu o'rinda bir javob berib qo'ysak ba'zi birodarlar savol berib qoladi hozir masalan rossiyadagi qizlar bizga cho'ri bo'ladimi degan savollar bo'lyaptida rossiyada birodarlar g'animat olyapmiz mol dunyosini masalan ba'zilar shunday fatvo topib olibdiki ba'zilar kim bergan uni bilmadim fatvo beribdiki narsasini g'animat olayotgan erkaklarni ayollarni olishdan oldin bitta qo'shilib olib turib narsalarni olib o'ldirib keyin kelishayotganda bu meni cho'rim deb shunaqalar ham bo'lyapti ya'ni buni hukmi qanaqa biz shuni bir shayxdan so'radimda men shuni bir arab shayxdan al qoidadagi bir ilmli al qoidadagi shayxi bor ekan shu kishi bilan nima ekan bag'doddan keyin yangi shayx abu salohiddin bag'dodiydi shu kishi bilan gaplashdik shu kishidan so'ragandim javob berdiki bu dedi cho'ri dedi bizni davrimizda ham mansux bo'lgan bo'lmaganmi dedimda o'zi bu biz davrda ham bo'ladi mo'min desam bo'ladi biz davrda ham dedi faqat shartlari bor ekan uni uni sharti deyapti nima bo'lishi kerak islomiy imorat bo'lishi kerak ekan islomiy bir davlat bo'lishi kerakki uni bir mahkamalari bo'lishi kerak qamoqxonalari bo'lishi kerak hammani qozisi muftiysi hamma yo'g'i bor chunki ya'ni islom insonlar huquqini himoya qiladi inson insonlar bu islom insonlar huquqini himoya qiladi hech bir inson huquqi paymol bo'lishi kerak emas hattoki ana shu cho'rlarni ham huquqi paymol bo'lishi kerak emas deydi endi u islom bo'lmaydigan bo'lsa hamma bardak chiqib ketadi hozir uni taqsimoti bor uni amirul mo'minin ixtiyorida bo'ladi u cho'ri g'animatlarni amir bo'ladimi xuddi shunga o'xshab cho'rilardan kim bo'ladi amir bo'lishi kerak bo'ladi amir bo'lishi kerak bo'ladi va ana shunda keyin deyapti u ayolga zulm qilib qo'yishi mumkin bir odam cho'riga shu vaqtda u mahkama uni himoya qiladi o'zinglar yegan narsadan yediringlar kiygan narsadan kiydiringlar degan payg'ambar alayhisalom qo'l ostidagi cho'rilarga ularga zulm qilish mumkin emas ularga ana shu nimalari hisobga olinadi shu narsalar hisobga olinadiki o'shaning uchun ya'ni islomiy mamlakat bo'lmay turib mumkin emas ekan islomiy davlat bo'lmay turib cho'ri olish mumkin emas ekan tushunarli qachonki islomiy davlat bo'lsa keyin olinar ekan keyin cho'ri olinadi demak hozirgi holatda mumkin emas hozirgi holatda zino bo'ladi u narsa endi u yana bir qiziq nimasiki informatsiya bu yerda endi shariatni bir nimalari bor shariatda sharb yo'q biz bor ma'lumot berishimiz kerak tizzasidan kindigigacha avrat deyapti qarang cho'rilar tizzasidan kindigigacha avrat deyapti bu yoq avrat emas deyapti ya'ni birovlarni uyiga kelsa minibkada xizmat qilib boradi deyaptida e shariat ekanda u narsa yoqib qolsa deyapti islombek aka yoqib qolsa berib yuboraverar ekan shu besh o'nta bo'lsa keyin nikoh o'qilmas ekan nikoh o'qilmaydi nikohsiz nikohsiz ya'ni sizga cho'r bo'linadi nikohsiz unga qo'shilaverasiz nikohsiz qo'shilaverib bitta birodar kelsa xohlaganingiz oling deb besh oltitasini ko'rsatib hadya qo'ysa ham bo'laverar ekan u ham olib ketaveradi deyapti nimasi yo'q cho'ri bu shariy hukm bu aqlga solinmaydi bu narsa ya'ni bu biror bir shariatni biror bir hukmini kishi istehzo qilsa yoki norozi bo'lsa shu hukm to'g'ri kelmaydi adolat emas kofir bo'ladi u odam bunda shu bayog'i bittasi o'shda gaplashib turganimizda shu gaplar aytilganda shu oyatlarda bittasi aytadiki men deydi qur'onni hamma narsasiga tan beraman shu oyatni tan bermaymanda deyapti qanday cho'risiga qanday nikohsiz bo'lsa bu ayollarni deyapti huquqini paymol qilishga deyaptida unday emas unday bo'lmaydi deb bo'lmaydi u o'zi ular o'zi nikohni qadriga ham yetmaydigan odamlar cho'riga olinadida o'zi muslima cho'riga olinadida o'sha o'z zinosi o'zi hamma bilan yurgan odam o'zi cho'riga olinadida o'zi u e, uni ustiga kofirlarni unijat qilishda bu bilan xo'rlashlik kofirlar mushriklar najas ekanligini ularni xorlashlikda ularni ularga to islom kirmasa lekin islomga kirsa qo'yasiz uni islomga kiradigan bo'lsa unga boshqacha muomala qilinadi muslima bo'ladigan bo'lsa lekin shunda ham payg'ambar alayhisalom qarang yegan narsangizdan yediring kiygan narsangizdan kiydiring degan lekin juda ko'p cho'rilar tarixda islomni qabul qilgan juda ko'p qullar islom musulmonlar bilan birga yashab turib islomni qabul qilib ketgan <laughs> hali inshaalloh soqollar ham yetib boradi o'ylanib tashladi oldigacha inshaalloh <laughs> olish kerak ekanda bu shariatdagi bu alloh subhanaa taolo buyurgan buyruq bu narsa ularni joni molini qatl etib mol dunyosini olib ayollarni cho'ri olish bu shariatda bor bu narsa payg'ambar alayhissalom olgan nechta cho'ri olgan podsholarni qizini olgan payg'ambar alayhissalom cho'ri podsholarni qizini olgan podshoda malikani bir podshoni qizini olib keladiyu u dengizni tagida qasri bor bo'lgan yer bo'ladi dengizni tagida o'sha vaqtda ham bo'lgan shuni qizini olib keladi hatto payg'ambar alayhissalom endi o'ziga oladi uylanadi shunga uylanadi qarang cho'ri olganlarda ya'ni shunday kattalar ham cho'ri olishlikni nima qilingda buni orzu qilsa bo'lar ekanda bu narsani chunki uni siz shu bilan nima qilganingiz bo'ladi shu bilan ya'ni uni pastlaganingiz bo'ladi kofirlarni bir afg'onistonda ham bir ayol cho'ri olingan vaqtda daraxtga baylab qo'yib ketgan ekanda bir so'rab beraychi deb ketganda aytishadi borib kelguncha otishib yuborgan deydi soddalar unaqa keyin ko'rishmagan bir o'ris ayol qo'l yuzib qo'ygan vaqtda daraxtga baylab qo'yib ketgan ekanda so'rab kelaman deb uni hukmini kelguncha odam uni o'ldirishib yuborgan ekan bu shayton deb shayx husaynminga ham savol berilgan chechenistonda ham mujohidlar bitta birodar <laughs> bitta birodar ketyapti chirish ayoli o'ris ayoli chidamabdida endi qiyin endi tog'da yurgan ancha kuchga to'lgan endi uvlab yurgan tog'da har kuni bo'ydoqlar ayniqsa nima qilgan o'sha terga qo'shilib qo'yibdida amirni oldiga bo'lmasdan shuni yozgan usaymiy rahimaullohga yozishgan shuni savolni deganda aytgan mumkin emas bu narsa deganda amirni nimasi lekin degan unga zinokorlik hukmi ijro qilinmaydi degan toshbo'ron gunoh zinokor ular mushrikanniki hatto qilgan u bo'ladi degan gumon bilan qilgan degan uni kim o'yda istig'for aytsin degan qaytma qilmasin degan sahobalar davrida ham bo'lgan ekan sho'xlar bo'yida insonda cho'rilab qizlar terilib turgan bitta sahoba yugurib chiqib o'pib olgan ekan betidan <laughs> chidamagan ekan bu bunaqa narsalar bo'lib turar ekan tarixda nimada o'sha esimga kelib ketdi umar ibn hattobni bir hukmlarini chiroyligini kishi juda bir ziyra inson bo'lganku huzayfa yamoniy olim odam bo'lgan shu kishi rumdan rumli bir qizga uylanadida rumga ahli kitoblardan bo'lgan nasroniy bir qizga uylanadi endi u nasroniy qiz bo'lsa nasroniy ahli kitob bo'ladigan bo'lsa sizga jizya to'lab yashayapti u cho'r emas sizga jizya to'lab yashayapti u uni o'tib o'tdik uni bu cho'rlar jangda qo'lingizga tushadi jang qilib joni mol halol bo'lganlarida ayollarni cho'ra olyapsizda ayollarni qizlarni lekin u yerda nima qilinadi u cho'ra olinmaydi ahli zimmilar ayollari cho'ra olinmaydi chunki siz jizya to'lab yashayapti siz buni sulh bilan urushmaslikka unikini ayoli olinmaydi uniki olinmaydi unga uylaniladida endi shunda bir qizga uylanadi rumlikka endi ular chiroyli bo'lar ekanda u taraf yani arablar qop qora qiz bo'lar ekan shu umar ibn hattob zo'r xat yozadi aytadiki huzayfa yamoniga xotiningga taloq deydida desa aytadiki men deydi nimaga talab qilaman deydi sharam mumkinku deydi deganda sharam mumkin deydi to'g'ri deydi lekin bu ishing shu mavridi emas shuni o'rni emas deydi qo'yavergin ho'p degin deydi ya'ni men Allohning hukmi bilan mumkin emas demayapti lekin shu hukm shu narsani qilishigi ya'ni senga hozir bu hikmatdan emas chunki sen olim odamsan dedi senga hamma qarab turadi dedi sen agar hozir ahli kitoblardan sen u rumdan uylanishib olsa sen chiroyli qizlarga dedi xuddi shuni aytadi u yerda qizlar oppoq bo'ladi chiroyli bo'ladi dedi sen ularga uylansang olim odam dedi qolganlar nima qiladi dedi seni o'rniga oladi ular ham ketadi bu qora qizlar qoladi kimga qoladi bu qora qizlar dedi arab qizlari dedi ya'ni musulmonni qizlari dedi birinchi o'zimiznikini tugatamiz keyin u yoqqa dedi <laughs> qizlarni o'ylagan ekanda qarang shu o'zimizni qizlarni olasan degan ekan birinchi bo'lmasa shar'an mumkin lekin qaytardi shundan ham olinadigan hujjat qarang amir odam ba'zida ba'zi narsani qaytarib turishlikka haqqi bor hikmatdan olib turib ba'zi narsalarni to'xtatib turishlikka nimasi bor haqqi bor ya'ni nima amir nima haqqi bor meni uylama deyishga deydiyu hozir ham yo'q haqqi bor madrasada o'qiyotgan bolani bitta bolani uylab qo'yish hikmatdan emas bu narsa sunnat hikmat sunnat hikmat deb unday emas bo'lmaydi unaqa bir o'qiyotgan bola uylansa xotinini kelib gapirib bersa qo'ygan bola nima bo'ladi fikr buziladi demak o'shani hisobiga madrasada o'qiyotgan bolani uylanmay turishlik bu hikmatdan u narsa agarchi shariati bor bo'lsa ham uylatishlik shu narsani to'xtatib turiladi amirlar tarafdan ba'zi nikohlar yoki ba'zi ishlar hikmatda olib to'xtatib turishligi uni nimasi yo'q u narsani bunga itoat qilishlik kerak bo'ladi qarang qo'yib yubordi haligi keyin hozafatul amoni tushundida qo'yib yubordi chuchut bo'lmaganda keyin nima qildi bo'ldi tushundi qo'yib yubordi to'g'ri hikmatdan ekanda qo'yib yubordiki chunki boshqa oddiy bir odam uylansa endi bilinmasdi bitta sho'xlik qildida deyilardi endi olim odam uylanadigan bo'lsa haqiqatdan ancha gap so'z bo'lib ketgan bo'lardi bu umar ibn hattobni yanada hikmatiga u kishini qanchalar tadbiri go'zalligiga dalolat qiladi bu narsa olloh shunaqa shunaqa mas'ullarni alloh taolo ustimizga bersin mas'ullarimizga ham shunaqa xulqlar bilan xulqlantirsin umar ibn hattobga o'xshab alloh subhanaa taolo فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون kim endi shundan u yog'ini talab qiladigan bo'lsa shu ayollar bilan cho'ridan u yog'ini talab qilsa endi ha u yog'ini talab qilsa nima bo'ladi ular haddan oshgan bo'ladi shu sharhida usamiy rahmalloh aytadiki shundan istinno ya'ni shuni bilib qo'ygan yaxshi ma'lumot sifatida qo'li bilan ya'ni qo'li bilan sun'iy ravishda ya'ni kishi o'zini shahvatini qondirishiga harom deb aytadi shu oyatdan kelib chiqib harom deydi ya'ni ayoli bilan cho'ris bilan dedi bo'ldi dedi u yog'ini chekinadi dedi boshqa yo'llar bilan qondirishlik deydi kishi o'zini shahvatini nima bo'ladi deyapti u haddan oshgan hisoblanadi deydi haddan oshganga kiradi bu narsa deydi va endi ular o'zlarini ularga berilgan topshirilgan omonatlarga ular rioya qiladi ular ya'ni omonatga ular xiyonat qilmaydilar va ahdlariga vafo qiladilar buni ham endi ko'p sharhlab o'tirishlikni hojati yo'q ya'ni ya'ni berilgan demak omonatlarga firdavs ahlini sifati berilgan omonatlarga ular nima qiladi xiyonat qilmaydi bir narsani berdimi shuni chiroyli holatda egasiga qaytaraylik bo'lmasam olib beraylik boshqa ya'ni xuddi shuni chiroyli holatda qaytarishlik bu biz demak omonatga xiyonat qilmay qaytarishlik va hamda ahdga vafo qilishlik ya'ni ahdga vafo ham hozir mujohidlar idorasi yo'qolib ketgan sifat bo'lib qoldiki ga deydi inshaalloh 12 ga keladi 12 ikkiga deydi ga keladi ishlamay ham qo'ygansiz-da oxiri o'zi bu yerdagi odam ham o'zi ishlamaydi ertaga 9 ga dagovor qilamiz kiramiz bilaman bari abdulhaq 11 ga keladi men 11 ga boraveraman bu ham 11 ga kelaveradi unaqa bo'lmaydi ya'ni mujohid aytgan vaqtga keladi 9 dedim 9 ga keladi kelaman dedim keladi piyoda bo'lsa ham keladi qor yog'sa ham keladi do'l yog'sa ham keladi kelmaydi, bo'lmasa kelmayman deb aytish kerak bo'ladi ya'ni o'g'il bola aytgan gapiga javob beradi ya'ni har xil holatga javob beradi kishi o'zini ahdiga vafo qilishi kerak bo'ladi ya'ni kishi erkak aytadi qaytadi bizni davrimizga kelib paydo bo'lib qoldida u erkak aytadi qaytaveradi degan gap u tarixda unaqa bo'lgan emas tarixda hech qaysi erkak aytgan gapidan qaytgan emas bizni paytimizga kelib erkaklik nimasi zaiflashganidan burt ketganidan erkak aytadi qaytadi bo'lib ketdida Yo, hatto johilani e, eslanglar, mana kattalar johiliyat paytida mana shu 50-60 yil oldin otalarimiz aytadiki, gapingga bo'lsa ham prosta turib berganda eskilar, o'zini qarshisiga bo'lsa ham turib bergan. Ya'ni ko'chib bolalari ham hatto turib berganda bir gapni aytgandan keyin turib bergan shunga. Gapiga atvet qilish kerak, gapiga javob berish kerak kishi. Turib bermasa qilish kerak emas shu narsani, aytish kerak emas shu narsani. shuning uchun birodarlar shu narsaga nima bo'laylik biz tashqaridan kelganda bizni farishtalar deb o'ylab kelyapmizda ham shunday deb o'ylab kelgandek mujohidlarni tashqaridan shunday deb keladi kelsa bir narsani axlatsa ahd yo'q o'qimasa omonatga xiyonat qilsa uni ko'rib kelganlar ham ko'ngli sovib ketib qolyaptida nima bo'lyapti yerda deyapti tushunmay qolyapman deyapti takid qolganini ham shuning uchun ya'ni biz demoqchiman shunday islomiy xulq xulqlanaylikki keyingi kelganlarga biz ibrat bo'laveraylik keyingi kelganlarga hammamiz ibrat bo'ladi albatta bu hammasi shunday emas shunday demoqchi emasman lekin mubolag'asiz aksar shuni o'qigan hozir aksar mujohid ishonmasangiz yana bir qator o'zingiz ham qarang boshqalarni ham qarang aytilgan vaqtga aytgan vaqtingizda bora olyapsizmi yoki yo'qmi qanday yetib keladi mana hozir ketyapman mana hozir deb degani o'zi bir soat mana tartib bu yog'i ham bunday bo'lmaydi ya'ni aytdingizmi o'n minut dedingizmi o'n minutga keling kelolmasangiz aytmang u gapni bu gapni aytmang undan keyin ochiq ayting demak tushunarli shu narsaga ham qattiq e'tiborli bo'laylik bir birimizga ham eslataylik shu narsani keyin bir birimizga eslatib jazo qilib qo'yaylik bir birimizga bir birimizga qilib turaylik shunaqa narsani ya'ni aytilgan narsa vaqtida qilmasak ya'ni chiroyli hikmatdan o'sha vaqtda siz ham keting o'n birga deng kelmasa keting siz ham kelsa keyin bilsin shu narsani ya'ni insonlarni rayiga tashlab ketaversangiz masalan darslar soat to'qqizda dedik masalan to'qqizga boshlash kerak hamma tushunib kelishib o'rganish kerak hozir ertaga to'qqiz yarim to'qqizda deb turib to'qqiz yarimda o'tsam keyingi safar to'qqiz yarim kelasizlar bitta kutib turadi o'nga kelsa o'nga kelaveradi odamlar odamlar raya qo'ysangiz ketaveradi namozni ham hammamiz kutamiz namozni ham namozga kelsa hamma yo'q namoz ham kutmaydi birodarlar soat bir ikkidami peshinmi tahorat olib ikkitangiz bo'lsa o'qiyvering odamlar shunga ko'niksin odamlar yig'ishini kutib o'tirmaysiz jamoatni jamoatni uni sizni kutsin ular vaqtiga o'rganavering odamlar shunga o'zlari oladi tushunarli biz odamlarga ko'nikmaylik ular shariatga ko'niksin shuning uchun shariat sharoit sharoit shariatga moslatilishi kerak shariat sharoitga moslatilishi kerak emas Xo'p, humul varisun. Mana shular mana shu sifatni sohiblari demak, alladinhum yarisunal firdaus, firdavsda merosxo'rlaridirlar. mana shu yuqorida aytib o'tilgan sifatlari sohiblari demak firdavs jannatini sohiblaridir ular egalaridir merosxo'rlaridirki ular ana shu firdavsda abadiy qolajaklar deyapti abadiy qolajaklar deyapti ho'p mana shu yerda bir kecha bolalarga tepada muaskarda ba'zi bir masharlashvoq degan kitobdan o'qib bergandim bir ikkita bugun ayollar haqida gapirib ketib qoldi u aytib qo'ying endi bunaqa katta yig'ilishlarda aytganini hayo qilamiz kichkina узкий кругlarga aytib qo'yamiz kecha bir bitta nimalarni kitoblardan aytib berib qo'yay shuning bu dunyoda ham qarang alloh taolo jihodni izzatini aytyaptida mujohid odam jihodda izzatiga alloh taolo dunyoda ham mana ishlamasa ekan mujohid odamga alloh taolo ishlamay rizqini berar ekan qilichimni nayza soyasini ostida qilin dedi ha nayzam soyasini ostida jo'li rizqi tahta zulli meni rizqim nayzamni soyasini ostida qilin deyapti bu dunyodan olloh izzat beradi deyapti mujohidga qarang qo'lida qurol bilan izzat bilan yashaydi ha agar taqvo qilsa o'tgangi beshta sifat sohibi bo'lsa izzat bilan yashaydi kofirlar mol dunyosini ham oladi inshaalloh siz bilamiz hozir bilasizmi yuz mingtamikin yuz mingga yaqin moshinalarni olib o'tib qo'yibdi o'zbekistonga уже amerika <laughs> kirib borsangiz tayyor g'animat ham olasiz degani inshaalloh ahli dunyoga kirmaydi kishi g'animat bilan olinganligi izzat bo'ladi bu narsa ollohni ne'mati bo'ladi bu narsa qarang ana shu hamerlarni ham kirib qolibdi o'sha yuz ming yuz ming dollarlik hamerlarni ham olib o'tirib olib ham o'tirib turishmasin degani qiynalmanglar deganda o'zbekistonga tayyor qilib qo'yishganmi inshaalloh turibdi o'sha yerda qancha texnikalar o'sha yerda turibdi hozir olib o'tib qo'ydi o'sha yerga ho'p demak mol dunyosini ham oladi kofirlarni kofirlarni mol dunyosini ham olasiz ularda shu qurgan kottej uylari ham qolib ketadi inshaalloh oyog'imiz tagida inshaalloh keyin undan keyin bu dunyoda ularda cho'ri qilinib ayollari ham olinadi inshaalloh ayollar ham olinadi bu ham izzat bu dunyoda deyapti ana o'shanda keyin tanlov tanlaverasiz xohlagan qizingizga uyatgan qizlarni tanlaverasiz o'shanda bu dunyoda alloh taolo beradi bu narsani ho'p endi oxiratda endi shu yerda ba'zilarini hayollar hayolga ketib qoladiyu endi qanday endi uyatmaysizmi mana nima keragi bor domlalar majmelashib hurlar haqida qizlar haqida gapiradi cho'ri deydiyu shunda bir shayx chiroyli gapirgan ekan aytadiki sen deyapti aqlli bo'lsang hayoli bo'lsang payg'ambardan ortiq bo'lmasang kerak deyapti payg'ambar gapirib deyapti shuni ummatga seniki alinaqa bo'lib qolgan bo'lsang haligi уже o'tib ketgan bo'lsang qarib qolib undan xohlamayotgan bo'lsang mayli sen chiqib ketaverasan, hech nima deyaptida payg'ambar aytibdimi aytamiz buni ummatga deyapti aytganmi aytamiz sen kimsan sen deyapti payg'ambar alayhissalom kim buni aytib turgan bo'lsa u seni shahvating yo'qdir lekin qolgan hamma xohlaydi shu narsani to'g'rimi buni ochiq qilish kerak shuning uchun aytyapmizda shu narsani kecha endi rosa qurlar haqida gapirsam otaxon bor 60 yotilishiga o'g'lim ham jiddiy savol edida bizga ham xurlab bo'ladimi deyapti bu <laughs> qarlagi bo'lmaydimi dedi <laughs> dadasi hamma bola kuladi dedim chiqdi chiqdida savol dedi bo'ladi dedim sizga ham bo'ladi dedim haligindan bo'ldida qarilar jannatga kiradimi qari ayollar deb keladi payg'ambar oldiga deganda yo'q dedi kirmaydi desa rosa yig'laydi yo'q siz qari holda kirmaysiz dedi kampirlar kirmaydi yosh holda kirasiz dedi katta otaxonlardan nima bo'ladi yosh qirchillin yigit holatda kiradi shu mujohid deyapti demak oxiratda deydi shu jannatga kirib ketayotgan vaqtda deyapti at targ'iy va tarhib kitobida kelyapti ibn mundirda kitobul hadisi mashhur kitob bu shunda kirayotganda deydi bitta hur chiqadi deyapti bir hur chiqadi deyapti shunaqa chiroyli hur bo'ladi deydi haligi banda deydi hadisda kelyapti qirq yil deyapti o'zini yo'qotib qo'yadi deyapti tasavvur qilyapsizmi uni chiroyliligidan qancha yil qirq yil deyapti bu behush bo'ladi deyapti o'zini yo'qotib qo'yadi deyapti qo'polayotganda tili tushadi ekanda ko'zini yurak chiqib qoladi ekanda shunday deydi o'zini yo'qotib qoladi deyaptida shunday qarab tikilib qoladi deyapti qirq yil deyaptida subhanalloh o'qib hayron qoldim o'zim ham keyin deyapti keyin yana bitta huri chiqadi deyapti keyingi huri deyapti sakson yil qotaydi deyapti qarang sakson yil o'zini yo'qotib qoladi behush bo'lib qoladi deyapti shunaqa chiroyli bo'ladi deyapti payg'ambar alayhisalom sahih muslimda kelyaptiki qasamki ollohga deydi agar ana shu jannatni qizlaridan bir qiz deyapti bir ayol agar dunyoga kaftini chiqarganda deyapti yuzini emas kaftini chiqarganda kaftiga butun dunyo deyapti maftun fitnani qo'ygan bo'lardi deyapti mazasi qochib qolgan bo'lardi deyapti fitna bo'lib qolardi deyapti odam o'zini yo'qotib qo'ygan bo'lardi u bu dunyoda eng avliyo ko'rinayotgan taqvodorlar ham o'zini yo'qotib qo'ygan bo'lardi deyapti og'zini so'raga qo'yib qo'ygan bo'lar deyapti hadisda kelyapti bu narsa va uni boshidagi bitta ro'moli deyapti dunyo va dunyodagi narsalardan ko'ra nima deyapti yaxshiroqdir deyapti va ana shu deyapti yana boshqa bir rivoyat keladi shu qurlarni birinchi deydi nimalar chiqar ekan o'zi yonidagi cho'rilari chiqar ekan yuzlagan cho'rilar bo'lar ekanda yonidagi xizmatchilari chiqqanda deydi ana shu eng katta qurni o'ylab haligi ana shunga qarab o'zi hushdan ketib qolar ekan behush o'zini yo'qotishni boshlar ekan haligi aytar ekanki hay hay o'zizni bosing o'zizni bosing der ekan o biz biz xizmatchimiz der ekan haligi ketar ekan unga jonim dela ketar ekan men emas u ichkarida der ekan malika ichkari biz sizga biz xizmatchisimiz sizni turishdi ichkarida der ekanda u xizmatchilar bo'lar ekan xizmatchilarga o'zini yo'qotib qo'yadi deyapti qarang ikkinchisi deyapti ikkinchisiga ham o'zidan ketib qoladi deyapti hatto o'zini yo'qotib deydi bir rivoyatda hasan hadisda keladi sajda qilib deb keladi hatto hatto o'zini yo'qotganida engishib yuboradi deyapti yo'q tomi ketib qoladi o'zini sabrajat qilolmay qoladi ekan qarang shu darajada go'zal deyaptida shuni bir ustozim sharhlab bergan marjan deganda alloh taolo ular lulu marjonga o'xshaydi deyapti hatto shu darajada olloh sifatlab berdiki ular luluga o'xshaydi marjonga o'xshaydi ularni dedi hatto ko'kraklarigacha alloh taolo ular ko'kraklari tekis chiroyli deb alloh taolo oyatda aytgan <laughs> hatto qur'onda mana amma surasida keladi innalil muttaqina mafaza hadaiq va anaba va kawaib atroba kawaib nima degani arab tilida arablar uyatmaydi ochiq ochiq aytaveradi o'tganda nima aytib beradi chechenda bo'lgan mujohid birodarlar aytadi doniyor qorilar ikkita nimalar bo'lganku ba'zi ilmlilar bo'lsa deydi imoratda bo'lgan gapirayotgan ekan bizdagilar hayoli bo'ladiyu ustozlar arablar yomon gapiraveradi bunaqa narsalarni arab ustozlar uyatmaydida tas tas tas gapiraversa tarjima qil deb qo'yar ekanda o'zbek desa tarjima qilolmay qolar ekan bunday burilsa burma to'g'ri tarjima qil der <laughs> ekan to'g'ri yetkazib ularga deb biznikida hayoliyda rostdan qanday yetkazgani uyatamizni qor ekan yetkaz olmaydiyu hayo qiladiyu masalan lekin bizga o'xshagan sal sho'xir odamlarga yetkazib bermasa kim yetkazadi o'sha men o'sha ustozlardan shayxlardan eshitgan gaplarimni men sizlarga aytib beryapman shu nimalar bor bitta bitta nimani ham qo'yishdi youtubeda bitta film ishlab qo'yibdi o'n sakkiz plyus qilib qo'yibdida u degani o'zi yomon belgidida o'zi asli internet o'n sakkizni pasti kirmasin ya'ni uyat bo'ladi degan ma'noni anglatadida u uyat kinolar qo'yiladi o'zi asli internetda nimaga bo'lsa islomiy o'n sakkiz plyus qilib qo'yibdida islomiy islomiy o'n sakkiz plyus ya'ni musulmonlarda o'n sakkizda yashadan past kirmasin ya'ni kirsa bunaqa hurlar haqida ekanda <laughs> o'shanaqa nima ekan subhanalloh shunaqa gapirib qo'yibdi hurlarni haqida aytgan shunda ham yozib shuni ham shundan ham ba'zi nimalarni keltiryapman keyin xullas keyin mana bu kitobda cho'rlarga o'zini yo'qotib yo'qotib kirar ekan e, xullas deydi har bir xonasida deydi yuzlagan xonalar bo'ladi har bir xonada baland baland ko'shklar bo'ladi deyapti ko'shklar bo'ladi baland qasrda uylar bo'ladi deyapti shunday hatto ranglarigacha aytilganda yostiqlari zangor rangda bo'ladi deydida shunday keyin masfufa ya'ni tizilib qo'yilgan bo'ladi yostiqlari ham deydi u yastangan holda turadi dedi har bir xonada ikkitadan qizi bo'ladi deyaptida ya'ni har birini deyapti shu go'zal qizlar deyapti har biriga qo'shilganda deyapti erkakka bitta rivoyat yetmishta yetmishta erkak kuchi beriladi deyapti har bir musulmonga endi mujohidga deyapti endi u особенный ekan jannatda bo'lgan ekanda alloh taolo ba'zilarni keltirgan ekan unga shunday shunday shunday rohatda keltirgan ba'zilariga alloh taolo aytmagan ekan unikini surpriz ekanki uni hatto endi uni tili bilan ta'rif qila olmas ekansiz bo'ldi uni aytib mujohidga shunaqasi berilar ekan qarang mujohidga shahidga o'shanaqasi berilar ekan men hozir aytib berayotganim eng jannatga oxiri kirayotgan insonnikini aytib beryapman men sizlarga hozir u mujohidga umuman boshqachasini berar ekan alloh taolo qarang shundan endi xulosa qilaverasizda shunda deydi yetmish yil bag'riga oladi deyapti yetmish yil hatto nimada oladi shu umrini miqdoricha deydi shu yetmish yil yuz yil bag'riga oladi deyapti qo'shiladi deyapti qarang Ya'ni 70 ta erkak kuchi beriladigani 15-20 daqiqalik emas. Shu 70 yillik o'shuncha kuch beriladi, deyapti qarang. Har soniyada o'shuncha quvvat beriladi, deyapti. 70 erkakda quvvat unda bo'ladi, deyapti. Ya'ni shuna qilib, deyapti, nechta ayollarda aylanadi, deyapti qarang. Keyin birodari birodarida, deyapti, ziyoratga ketadi, deyapti. Otda, deyapti. U yerda ot minar ekansiz-da, mashina emas, ot minar ekansiz u yerda. benzin nima adasi bu ba'zi birodarlar moshina bormi deydi jannatda hamma o'zi xohlagan narsani so'rar ekanda subhanalloh bitta narkoman islomni qabul qilgan so'ragan ekan nasha bormi yerda deb <laughs> jannatda deb ya'ni bu dunyoda araq araq ham bor deb keladi jannatda deb alkashlar so'ragan ya'ni hamma o'zi xohlagan narsani so'rar ekanda qizga qiziqqanlar qiz bormi deydi xo'p keyin shu birodarni uyiga otda ketayotgan vaqtda deydi otda ketayotgan vaqtda shunday bog'lardan deyapti hadayqo anaba deyapti alloh taolo uzumzor bog'lar bor deyapti ostilaridan anhorlar oqib turadi sharsharalar bo'lib turadi qushlar shunday sayrab turadi shunaqa endi go'zal jannatda subhanalloh bir g'arich edi deb payg'ambar alayhissalom qamchi bilan ko'rsatdiyu bir qamchi yeri bu dunyo va dunyodagi narsalardan ko'ra yaxshiroq dedi bu dunyoda o'zi prirodasini ko'rib tomib ketib qoladiyu qana chiroyli yerlar bor to'g'rimi uylarga ilib olamiz manzaralar sharsharalar tasavvur qilyapsizmi o'shanaqa yerlardan ketar ekan birodarni huzuriga otda ketayotgan vaqtda ana shunaqa daraxt ichidan bitta qizcha chiqadi deyapti chiroyli shu hur chiqadi deyaptida falonchi aka deb ismini aytadi deyaptida islombek aka deydi <laughs> desa deydi u ham shunday to'xtaydi deyapti qarasa aytar ekanki bizda xizmat yo'qmi daraga qarang shunday deb kelyaptida kitobda bizga hoja e, bizga xizmat emas bizga hojatingiz yo'qmi daraga ekan haligi qiz arab tilidan so'zma so'z tarjima qilib beryapman shunda mana shu yerlar ham yodda qolganda sahifalar ham bunaqa gaplar esda qoladiyu esimga kelyaptida matnlar ham hozir <laughs> shuni aytyapman shunda haligi aytar ekanki hojatingiz yo'qmi desa hojat bor der ekanda qanday yo'q der ekan tushar ekan haligi o'z birodarinikiga ketayotgan odam o'sha yerda qolib ketadi deyapti ancha yillar deyapti o'sha o'sha bog'da deydi keyin undan keyin deydi yana otga minib endi u bilan xayrlashib endi ketsa yana bitta qizlar yo'lda chiqadi deyapti u ham bizda oshna qilib deydi o'zi necha yil yetib boradi birodarni oldiga deyaptida o'zi u yoqda chalib shu ketayotgan vaqtda deydi hatto shu otda ketayotgan vaqtda yana shunday yerlaguchi deyapti daryolar bo'ladi deyapti suv suv daryolar bo'ladiki deydi daryolarda deydi xuddi gullar o'sib turgandaqa deydi qizlar o'sib turadi deyapti qizlar turadi deyapti shunday turadi deydi xohlaganini tanlaydi deyapti mujohid qarang xohlaganini tanlar ekan alloh taolo tanlashlikka imkoniyat berar ekan keyin deydi alloh taolo qarangki bu dunyoda masalan endi qarang insonni zarrati siqilishi yo'q ekanda jannatda qarang subhanallohchi nima narsa sizni g'am qilsa shu narsani alloh taolo olib tashlar ekanda bu dunyoda nima g'am qiladi bir birimizga bo'lgan g'ilvashlik bo'lsa shu nitoqarashi birodarda yoki bir gapni ichiz ortadimi deyapti surasida hamma g'illi g'ashni biz poklab tashlaymiz deyapti xuddi bir haligi nima bor payg'ambar alayhisalomni qalbini poklaganku farishtalar kelib turib yorib turib qalbidan shaytonni oqizib chiqarib qalbini pokiza qilib qo'yganku shunaqa bo'lib qolar ekanda jannatda inson ya'ni zarracha bir birimizga beg'uborlik bo'lar ekanmiz hech bir g'illi g'ash bo'lmas ekanda jannatda keyin hali o'zbekda ana shunday paxtasidan ham hamma narsasidan qutulamiz ekanda o'shanda nima bo'lmas ekanda cho'tagidan ham qutulamiz ekan u yerda zo'r ketar ekan hamma hayot zo'r ketar ekan hamma bir biri bilan inoq shirin shunaqa ketadi deyaptida yana masala nima chiqadi qasrda o'tirib bu yerda endi bir o'tirsangiz uyda ana shu lag'v emas bo'lgan ish qilib turgan bo'lganingizda bu yerda nima bo'ladi ko'chadan birov kelib qolsa noqulaylik posh posh posh posh qilib o'tasi erkaklar bilasiz ayollar bor uyda qiyin posh posh ham odamga ozor shu deyapti hurayinlarga deyapti u dunyoda musulmonni ayollari shunaqa bo'ladiki deydi posh posh bo'lmaydi deyapti kirib kelaveradi dividenka bo'ladi deyapti ko'rmaydi deyapti u ko'rmaydi qarang hech kim birovni birovni ayolini ko'rmaydi yana shunaqa berilar ekanki u qizlar masalan bu dunyoda ikkita xotin olsangiz pachag'i chiqarib qo'yadi to'g'rimi hozir ikkita ayol u yerda qarang nechta yuzlagan xotiningiz bo'lar ekan bir biri bilan g'it degan ovoz chiqmas ekan bir biriga kuymas ekan urushmas ekan qarang hammasi bir biridan go'zal bo'lar ekan hammasi o'zini go'zalman deb o'ylaydiki alloh taolo shunaqa bir tabiat bilan yaratib qo'yar ekanda bu hadisda kelyaptiki har o'tirganda deydi shu yostiqlarda deydi ostilardan anhorlaroq turadi deyaptida ostilar anhorlaroqada ustida so'rilar men tasavvurim keltiryapmanda baland baland so'rilar deyapti hatto nimani xohlasa yeydi deyapti o'zi yaqinlashadi deydi qadahlar keladi deydi qadahlar yetmish ming xil taomlar turadi deyapti yetmish ming xil taom endi ollohni u menyusida alloh taoloni mehmonxonasi deyiladi jannat Alloh mehmonxonasini restoranida endi Alloh. Qana bo'lar ekan endi uni tasavvur qiling oddiy bir o'zbekdagi povar akaning uyiga kirsangiz yeb chiqib ketasiz lamo ochdan, to'g'rimi? A u yerda siz 70 ming xil ovqat yeb, tasavvur qilyapsizmi? 70 ming xil ovqat. Shu shunda deyapti Abdulla qora akamcha, bu domla ham usqaralib ketgan sher ekan tafsirida. Abdulla qora aka zo'r sharhlab qo'ygan aytadiki, innalil muttaqina mafaza. Albatta taqvodorlarga jannat bor deyapti. Va hadaiqa anaba endi taqvodorlar deydi avval jannatga kirishni orzu qiladi deyapti jannat kirgandan keyin hadaiq ularga bog'lar bor deyapti bor ekan va anab uzumzorlar bor deyapti endi u bog'roq unga bo'lgandan keyin nima bo'ladi u bog'roq bo'lgandan keyin xohlaydi va kavaiba atrobi ko'kislari tekis bo'lgan husnda go'zallikda bir biriga o'xshagan chiroy go'zallikda teng bo'lgan xushxulqli bo'lgan qizlar bor deyapti u yerda ya'ni bovroq bo'lgandan keyin odamda shahvat uyg'onadi deyaptida qora aka aytyapti shuni sharhlayapti keyin unga deydi qizlar xohlaydi va alloh unga qizlarni beradi deyapti bu endi qizlar bo'lgandan keyin ularni ugasit qilish tovraydi bir mehmon qilish tovraydi va ularga endi maylar bor deyapti kosalarda maylar keltiriladi deyapti ichib olinglar deyapti la yasmauna fiha lagwa wa la kizzaba endi ular u yerda lag'u behuda gaplarni yolg'on gaplarni ular u yerda eshitmaydi ular deyapti u yerda ular gaplarni eshitmaydi deyapti nima eshitadi desa shuni tafsirida shunday xurlar deydi ana shu yotgan vaqtida deydi boyvachcha endi o'sha yerda boyvata bo'lib yotasizda endi o'sha yerda o'sha yerda mana boyata bo'lib yotasiz innayotgancha deb <laughs> keyin ichida kenglashdi deb bu yerda emas musulmon bu yerda boyati bo'lmaydi o'sha yerda bo'ladi yotgan vaqtda deyapti ikkita tarafi, ikkita taraf boshida ikkita qiz oyoq tarafda ikkita qiz o'tiradi deyapti massaj qilib o'tiradi deyapti boshini o'qilab oyog'ini o'qilab nashida payg'ambar alayhisalom hatto o'sha nashidasigacha aytib berganda shu ma'nolari esimdan chiqib bir umumiy ma'nosi biz pokizalarmiz har biz hargiz xiyonat qilmasmiz biz abadiy qizlarmiz hargiz sizni tashlab ketmasmiz deb shunaqa she'rlar o'qib beradi haligi bolaga deyapti qarang shunday ovozi ham deyapti bunaqa ovozni bu dunyoda u hargiz eshitmagan bo'ladi deyapti payg'ambar alayhissalom bu dunyoda unaqa ovozni eshitmagan bo'ladi deyapti oddiy bir qo'shiqchi shaytonni ovozini eshitsa odamlar g'alati bo'lib qoladi dunyoda to'g'rimi qani alloh taolo hammasini oxiratda berganda hammasini oxiratda bu dunyoda kimlarga shu jihoddan ayollar qizlar fitnali qilsa Alloh mana jannatda tayyorlab qo'ydi ayollarni kimlardir chiroyli qizlar maftun qilsa mana oxiratda chiroyli qizlar tayyorlab qo'ydi Alloh hammasini oxiratga qo'yib qo'yirganda kimlargadir uy bu dunyoda fitna qilayotgan bo'lsa qasrlarni Alloh taolo berib qo'ydi jannatda alloh taolo oxiratga jannatga qo'yib qo'ydi qasrlarda Xo'p, shu yerda yana bir bir narsa, bu dunyoda bir chiroyli qizni yoqtirib qolsa bir kishi, masalan, bir kishi yaxshi yaxshi ko'rib qolsa maktabda endi bir maktabda yaxshi ko'rib qolgan davrlarda resanglar, bu boshlanadi. Sochlar tarab, gellab o'qilib, kiyinib, qarab, yana qarab, yana qaytadan qarab, qarab, keyin hali qiz yaxshi ko'rgan qiz unga qarasa, qaramasa, bir shunday ichi g'alati bo'ladida shu yaxshi ko'rgan qizi o'zini sevgilisiga o'zi xohlagan bir yigit bo'lib ko'rinishni xohlayapti endi u hmm. to'g'rimi o'zini qo'ysa qora bo'lsa oqartirib yuborsada o'zini haligi oq qiluvchi kremlar surkashni boshlaydida уже o'zini yoki unaqa bo'lsa unaqa qaro bo'lsa yoshartiruvchi endi o'zini shunaqa qilishni boshlaydi to'g'rimi shu qizga o'xshash harakat qiladi qarang jannatda ham deydi alloh taolo shu taraflarni ham o'ylab qo'yganki kishi deyapti huriga qaysi suratda ko'rinishni xohlasak uchun deyapti million xil suratlar shunday nimada turar ekanda tanlovda sahih hadis bu tanlovda turadi deyapti juma kuni deyapti sahih hadis har juma kuni nima boradi bozor bo'ladi endi mana bozor u yerda hech narsa sotilmaydi bu dunyo o'sha bunaqa bozor emas nima sotiladi surat sotilariga qarang shunday borar ekansiz xohirga suratingizga kirar ekansiz men shu bola bo'laman shu shu yigit bo'laman der ekansiz shu surat turarki shu suratga kirar ekansiz qarang bu ollohni nimasini qarangda subhanalloh siz shu ayolingiz huriz qaysi suratni siz ko'rishni xohlasa o'sha suratni kirib kelaverar ekansizda o'sha suratni tanlab olib kirib kelaverar ekansiz yana hattoki hamma hamma surat bir biridan go'zal lekin qaysisidir xohlaydida to'g'rimi fikr har xilda ya'ni u yerda janonangiz balki unisini xohladi buni xohladi o'shanga ollohdan imkoniyat berar ekan qani bu alloh subhanava taoloni berayotgan bandasiga ne'matlari bu jannatda qarang bu jannatdagi bu ishoning oshiqlar ishoning bular afsona emas bu bu afsona emas bu bu sevgi bu mana sevgi haqiqiy sevgi mana shu E, bu dunyoda qizlariga gapiraveradi jonim beraman do'zaxga kerak bo'lsa tushaman sizsiz ayrilish kerak bo'lsa o'tga yonaman davrat tilida hammasini she'ri qayerda aytdik do'zaxga tushganda ko'ramiz layli majnunsini ham boshqasini ham turib bera olmaydi do'zaxda qani gapiradi boshiga bitta kelsa birovni tashlab ketadi bu yerda jannatda o'g'irlar mana haqiqiy tozalari mana pokizalar ularga deyapti inson jinni qo'li tegmagan ko'zi tegmagan deyapti alloh taolo biror marta birovni nazar tushmagan deyapti ular dafata yaratilgan deyapti voqea surasida ya'ni dafatan degani bitta yaratilishi yaratilganki hatto masalan bu dunyoda qarang qizchalar ham yoshligidan bir ko'radi ko'cha ko'ydagi boshqalar ishqilib qizchalar ko'radida yoshligini ko'radi qo'shnilaringiz ko'radi birodarlaringiz ko'radi to'g'rimi ya'ni yomon qarash qilmasa ham lekin ko'radi yoshligidan biladi katta bo'lsa ham baribir unda borda baribir o'sha qizni yoshligidagi nimasi hayolida bo'ladi bu qizchani ko'rganman deb qo'yadi ko'chada desa falonchi qizi yetdim kuyovga a uni men taniyman debman <laughs> to'g'rimi bilaman u qissani dedi e u qarang bir tasavvuri borda kimdir g'ayur erkini shunday xohlamaydida kim aytib men sizni qizsangiz yosh yigitni ko'rganman uylangan qizni desa bari ichi g'ash bo'ladida e, yaramas deydida ichida e, to'g'riman nima bo'lsa hamda lekin jannatda narsa ham bo'lmasa ekanda qarang dafatan yaratiladi deyapti shunday bitta qiz bola bo'lib qoladi ekan shunday sizni xohlagan yoshdagi qiz bo'lib qoladi deyapti qarang bu olloh subhanava taoloni fazli Jannatda Alloh kun kunni imkoniyatini berar ekan. Bo'ldi siz bo'ladi. Nimani xohlasa beradi deyapti Alloh taolo. Hech bir qaytarilmaydi deyapti. Nimani xohlasa bo'ladi. Xohlagan narsa, xohlagan ye, xohlaganini ich, xohlaganingni qil ekanda Alloh taolo qaytarmas ekan. Shunda bittasi so'rar ekan, Alloh alam ustoz aytgan haqiqatni o'zi bilmaymi bilmadim. Sahih Buxoriyda keladi. Men dehqoncha qilaman yo Robbi deb so'rar ekanda. Men dehqon bo'lib savolayman der ekan. Bu dunyoda dehqon bo'lgan ekanda. Shu dehqoncha yiqlay, deyapti-da qarang. Usta odam sodda usta qiladim dedim, tom yopaman dedim. Desa Alloh alloh taoloni qarangki mayli dar ekanda qarang ho'p dar ekan eh dar ekan desa ekan deydi birpas katta katta qovunlar deydi katta katta tovuzlar pishib ketar ekan <laughs> mehnat tezda tezda pishib ketar ekanda u yerda mehnat yo'qku desa keyin aytadi yo robbiy bo'lmadi bu dar ekan men mehnat kerak dar ekan bu mehnat yo'q ekan dar ekanda bu sahih buxoriyda keladi bu narsani bo'ldi deb chiqib ketadi shuni aytgan ustoz aytganki nurlo aka alloh alam shu o'zbek bo'lsa kerak deb <laughs> bilmadim shunaqa bo'lsa kerak deb olloh biladi hadisda kelgan bu bitta kishida keladi Shunga o'xshash ya'ni, kishi o'zini xohlagan narsalarni so'raverar ekan. Va yana bu yerda fazilatga qarang, ana shu musulmonlarga deydi, farishtalar kelib havorab turar ekan har kuni farishtalar kelib, kamchilik yo'qmi? Kamchilik yo'qmi deb. Shahiddan deyapti qarang. Asobinli mehmonda shahid. Shahid u oddiy emas u. Shahid alohida-da u. Shahidga Alloh so'rar ekan qarang. Bundan ortiq bundan ortiq sharaf bo'ladimi shuni o'zi shahidlik oshiq sizga yetmaydimi shu gapni o'zi qarang sahih hadislarda kelyaptiki olloh o'zi bandadan so'rar ekanki hatto sahih hadisda kelyaptiki so'raverar ekan so'raverar ekan alloh taolo qarang hatto bir marta demayapti qarang nima kamchiliging bor ayt deydi deyapti bizlar banda uyatib yo robbiy hamma narsani berdingu ya'ni hamma narsani berding shahidga hozir aytilgan narsalarni berdi yana sendan nimani so'rayman dar ekan qarang desa yana Alloh so'rar ekan. Yo'q, aytasizlar. Yo'q, aytasiz. Shunday Alloh taolo qayta-qayta so'rasalik, bandalar aytayaptiki, bu hadisda aytib beryapti Payg'ambar alayhisalom. Hijolat bo'lib ketar ekan. O'zingizning hijolat bo'lib ketasiz. Odamchi subhanalloh shuncha narsani berib yana so'rarsa, hijolat bo'lgandan oxiri aytar ekan halinglar. Qarasa so'raydigan narsani o'zi yo'q. ya'ni bu bilan alloh taolo bu hadisda bizga bildiryaptiki biror bir narsani qoldirmaganligini bildiryaptida shahidga ya'ni hamma narsasini berib qo'yganligini bildiryapti shunda ali ibn so'raydi yo'lida, yo robbi bu dunyoga meni qaytargin birodarlaring borib bitta maqtanib kelaylar ekanda <laughs> jannat bir nimada keladiyu yasin surasida shahid qo'yilganda haligi e, najm nimani bir musulmon shahid aytadi aytadiyu koshkidi ular meni ko'rishgan dedi. koshkidi meni jannatga kirganlarim ular birodar pastdagilar ko'rganda deb aytadiyu alloh taolo aytib beradiyu shunga o'xshab shuni orzu qilib qolar ekanda kishi ya'ni koshkidi bir ko'rsa edi deb orzu qilgan alloh taolo aytar ekan yo'q der ekanda mendan ahd ketganki nima qilmaslikka hargiz bu dunyodan uyoq ketganlar qaytarmaslikka ahd ketgan der ekan alloh taolo olmayman" der ekan ana shu yerda ummati deyaptida yo Robbiy der ekan, nimani orzu qilasan desa, bu dunyoga qaytargin deyar ekan, 10 marotaba shahid bo'la sen yo'lingda der ekan. 10 marta jangga kirib 10 marta shahid bo'la yo robbi sen yo'lingda deb orzu qilar ekanda, lima yaro min fazli shahada shahodatni fazilatidan deyapti, ko'rganidan deydi. Endi shuni sharhida Ibn nohas chiroyli sharhlabdida Ibn nohas aytadiki, Damashqiy. Bu deydi jannatga kirgan odam shuncha ne'matlarni ichidagi odam deyapti o'n marta shahid bo'lishlikni orzu qilib tursa deydi biz deydi qarang jannatdagi odam bu dunyoga kelib yana jang qilish bo'lib shahid bo'lishni orzu qilib tursa siz bilan biz deydi mana shu dunyoda turib shu razil dunyoda turib deydi shunaqa fitna fasod dunyoda turib bir marta shahid bo'lishni orzu qila olmaymizmi deyaptida qo'ysanglarchi deyaptida jannatda odamlar kelgisi kelyapti deyaptida bu jang maydonlariga deyapti sizlar shu dunyodan kela olmaysizlarmi deyaptida shu razil dunyoni tashlab yuborolmaysizlarmi alloh uchun deyaptida qarang Subhanalloh, Alloh subhanahu va taolodan shuni so'raymizki, shuning uchun biz bu yo'lda topadi yarasamiz birodarlar. To'g'ri, bu yo'l fitnasi ko'p ekan. Bu yo'lda fasodi ko'p ekan. Biz bu yo'lga chiqib endi tushunyapmizki, hali duoda ya Robbi qalblarni o'zgartirmagin, qalbimizni sobit qilgin, oyoqlarimizni sobit qadam qilgin degan duolar mana shu yerga kelib tushunyapmiz. Chunki bu yo'l bu karvonda to'kilaverar ekan odamda. Bitta bitta bitta bitta sahih hadis kelyaptiki, ummatimdan bir toifasi, ya'ni ummatim demayapti-da. Nima deyapti? Hadisga e'tibor bering. ummatimdan bir toifasi qiyomatgacha jihod qilishni davom etadi. Ularga ularni yordamsiz qo'yganlar. Qarang, ikkita odamlar yana bir toifani aytyapti. Ularni yordamsiz qo'yganlar va ularga muxolif bo'lganlar ularga zarar bera olmaydi deyapti. Ular nusratlarni davom etaveradi. Ular toifa mansura. Nusrat topgan toifaki davom etaveradi ular deyapti. Shu yerda qarang nima dedi? Narigi ikkita tarafni muxolif dedi, unga qarshilik qiladi dedi yana bir toifa nima qiladi dedi ularni yordamsiz qilib qo'yadi shunday ularni yordamsiz tashlab qo'yadi lekin ular zarar berolmaydi deyapti shu yerda qarang ummatimdan bir toifasi tinchlik deb qolgan musulmonlar turadi degan gapni kelib chiqadida o'zi qolgan ummat o'tiradi degani bir toifasi jang qiladi va u ana shu bir toifani ichidan chiqadi haligi ikkitasi deyapti ularga muxolif bo'lganlar va ular nima qilganlar ular yordam yordamsizlashib qo'ygan jumhur ulamolar aytgan ekanki shu musulmonlar va shu mujohidlarni ichidan chiqarishlar degan ekan ana shu mujohidlarga muxolif bo'ladigan fitna fasod qiladigan ularga qarshi chiqadigan ularni yordamsizlashib qo'ygan shularni o'zlari bo'ladi degan ekanda o'shuning uchun birodarlar alloh subhanava taolo bizga nima qildimi mana shu yo'lda endi to shahid bo'lgunimizcha mahkam turaylik bu yo'lda bu yo'l tabiat shu ekan shunday o'tiramiz bugun bitta davrada o'tiramiz yaqin birodarimiz shahid bo'lib ketadi turishingiz kerak bu yo'lda o'zizni yo'qotib qo'yishingiz kerak emas bu jihod to'xtadi degani emas amirlar shahid bo'lib ketadi yoki ustozlar shahid bo'ladi yaqin yaqin aka ukalaringiz shahid bo'ladi siz turib berishingiz kerak sabot bilan turib berishingiz kerak tog'lar kabi turib berishingiz kerak turasiz bir yil ikki yil emas to shahid bo'lguncha turib bering ollohdan shu narsani turib berishlikni so'rangda ollohim sobit qadam qilgin dengda bu yo'lda turib berishlikni olloh nasib qilsin